Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. 10 гадоў. І мне думаецца, што часу дастаткова, каб яго нарэшце задаць. Чаму беларускія паэты, якія ў другой палове 80-х на выхадзе з камунізму сталі ледзьвення знакамі гэтага выхаду знакамі нацыянальнага адраджэння, чаму яны перасталі пісаць вершы? Адам Глёбус, Анатоль Сыс, Ігар Бабкоў, Алег Мінкін ды некаторыя іншыя. Тады у другой палове 80-х іхняе лідарство ў паэзіі было бясспрэчным і зусім не выглядала на часовае. Нацыя, маладая і свядомая яе частка бачыла ў іх новых пахдановічаў і купалаў, як мінімум творцаў прызвання якіх не выклікае сумневаў. І раптам на пачатку 90-х яны замаўкаюць, прападаюць як паэты, не пішуць. Чаму? Вось гэтае пытанне я і наважыўся паставіць праз 10 гадоў ім самім. Не я пішу вершы, а вершы пішуцца мною. Я толькі записываю словы, радкі, сказы. Быў час, калі гэтыя радкі і словы складаліся ў верш. Цяпер яны складаюцца ў афарызмы, нататкі ці апавяданні. А паэзія пакінула мяне. Ды не толькі зрэшты мяне, яе вялікасць паэзія пакінула пакалення маіх аднагодкаў. Прымусіць яе вярнуцца няма ніякай магчымасці. Адно, што застаецца, гэта быць гатовым да яе вяртання. Я гатов. Адам Глёбус свой апошні зборнік скрыжавання выдаў у 93, а перастаў пісаць вершы, мабыць, яшчэ раней. У ігара бабкова кніжка Солус Рекс выйшла ў 92 першае і на сёння апошняе. Маўчанне паэтаў. Уменне маўчаць і слухаць прыходзіць з узростам. Голас, які на пачатку мае шмат абертонаў, пачынае дрыжаць, ламацца і врэшце знікае, прападае ў цішыні свету. Крытыкі і чытачы заўважаюць. паэт больш не піша. Паэты не пішуць, гэта механічны вынік больш глыбокай рэчы. Паэты маўчаць, але маўчанне паэтаў гэта не маўчанне паэзіі тыя, хто маюць паэтычны слых, могуць пачуць у гэтай цішыні нават больш, чым у новых бадзёрах прамаўленнях. Раптам пачынаюць перачытвацца старыя забытыя вершы. Яны ўжо чытаюцца па-іншаму. Неяк літаратурная прадукцыя, частка агульнага працэсу, неяк падстава нацыянальнага гонару і ў нас ёсць добрыя паэты альбо сораму, божых наколькі графаманаў. Яны чытаюцца проста як вершы. Маўчанне заўсёды гоіць і паэзія тут не выключэнне. Прыгадайце свой стан з пустошанасці, вычарпанасці, пасля даўгіх прамаўленняў, асабліва калі гэта істотныя словы, што патанулі ў агульным шуме. Стан маўчання, затрымкі, устрымання гэта стан не толькі сённяшняй паэзіі, гэта стан сваёй беларускай літаратуры. Літаратура нібы заціхла перад рэчаіснасцю. Літаратура нарэшце дазволіла сабе падзенне ў глыб. Хіба толькі голас быкава гучыць самых прадонняў беларускай безнадзейнасці. А потым у паэтаў з'яўляецца іншы голас, голас сценю. Падаючы ў глыб, гэтыя руіны праплываюць праз нас, як праз веі сон, рэчы, жужалкі, палімсэсты, кветкі увязненыя ў мінулым, квітнеюць, зачароўваюць, спавіваюць. Гэтае зажохлае датыкненне, шурпатыя піфані, темное счастье, скаменелое светло, безнадейное трывание, самотная вера. А вот что думая про молчание поэта, поэт, який не переставал писать верши, Сержук Соколов воюш. Поэта не может не писать. Амаль нічога не стварыў у часе фізычнай эміграцыі Адам Мецкевіч. І зноў жа амаль у часе духовай эміграцыі Анатоль Сыс – але нястворанае на паперы не ёсць няствораным на агул, яно не прачытанае. Біяграфія абодвух згаданых паэтаў гавораць самі за сябе. Да гэтых біяграфіяў можна ставіцца па-рознаму, але нельга адмаўляць, што яны біяграфіі, у якіх для нас ёсць цэнтр, паэзія і наваколле. Магчыма, не такое паэтычнае для сучаснікаў, але цалкам прымальнае для нашчадкаў. Паэта не можа не пісаць наш чалавечы слоўнік забедны на маўчанне. Тупое, шматзначнае, немае, таямнічае, ўсё это эпітэты, а яно маўчанне ніколі не бывае толькі такім. Яно як снег у якутаў, які ніколі не бывае проста снегам. Маўчанне можна пачуць, можна зразумець, але не можна выказаць. Можа быць, некалі мы ці нашыя нашчадкі змогуць прачытаць маўчанне паэтаў, і, можа быць, гэтыя маўчанні будуць больш геніяльныя, чым пісанні. А можа быць, іх і наагул не трэба будзе чытаць. Прыходзіш у краму і набываеш касетку, якая называецца маўчанне Адама Глёбуса. І слухаеш. Але пакуль што гэта тэма для фантастаў. Паэта не можа не пісаць. Не пісаць гэта тое самае, што не думаць. У мяне таксама бываюць перыяды непісання, але гэта хутчэй сон стомленай музы, чымся ей на адсутнасць. Заснулае натхненне не перастае быць натхненнем. Яно сніць цалкам паэтычныя сны. Часам прачынаешся і ў галаве рэшыцца толькі што складзенае ў сне. Дай сабе волі запісаць сонныя радкі і раніцай ты зразумееш, што паэта яшчэ не ўмёр. Анатоль сыс аўтар двух паэтычных зборнікаў якія з'явіліся ў канцы 80-х лічыць што яго як паэта загубіла слава Вось што ён адказаў на нашае пытанне северыну квяткоўскаму Чаму зараз не піша вершаў шмат хто з паэтаў аднагодку сыса Анатоль называе розныя прычыны што да сябе паразу ад выпрабавання славы што да большасці супакаення Прыйшоў час кебічаўскага заціша і шмат хто палічыў, што сваю справу выканаў, што цяпер можна адпачыць. Я хадзіў нос задраўшы вядома, вос ыс, такія вершы пішу, клясык жывы. Ну аказалася, што калі быў бел чырвона белы сцяг, трэб было сапраўды грунт рабіць і ўзялі прозявалі і з'явіўся лукашенко. Апошні зборнік калега мінкіна расколена выйшаў таксама амаль я б не сказав, що я зовсім не писав, а не писав я ніде три роки. 95, 96, 97 год. Я, може бути, просто згубив цікавість до своєї власної друкованої продукції. Ну, може бути, це зв'язано навіть з зростовою з некої характеристики моєї особистої. Вогулі не цікаво мені стало друкуватися. В принципі, напевно, це кожному властиво. Цікавий сам акт творчості потым былі і нейкія духовныя калізы якія перашкаджалі мне пісаць ну менавіта у чым гэта калізія была я належаў да тых людзей якія фактычна распачыналі новую хвалю беларускага адраджэння на беларусі і беларуская ідэя ўяўлялася мне такой ну, ностальгічнай прыгожай паэтычнай сумнай светлай і гэтак далей ну это так пласт быў такі чыста паэтычны але калі пайшлі гады так званай перабудовы калі гэтая ідэя пачала у палітыку увасабляцца то я пабачыў таксама і ейныя негатыўныя нейкія бакі і гэткім чынам я як бы згубіў э, галоўную тэму сваёй творчасці все астатнія тэмы маёй паэзіі былі ну, трошки другарадныя ў параўнанні з гэтым і натуральна што павінен быў прайсці нейкі час, каб я зразумеў увогуле не самога сябе і адчуў бы, пра што я яшчэ магу пісаць як асоба, як паэт, ну, нейкія свае псіхалагічныя уласныя асаблівасці. На гэта спатрэбіўся час. Былі таксама чыста характара эканамічнага такія перашкоды моей творчести, бо я переехал в Беларуси у Вильню. У Вильни тогда был дикий капитализм. Я не бачил возможности заробить себе гроши на своем профессионализме, как там редактор, как поэт, как творца. И измушенный был, как покормить семью, она у меня немалая, две дочки. Жонка, все беспрацовные. Я змушений был шмат часу отдавать на то, как просто, ну, грубо кажучи, как мужчина прокормить своїх дітей і свою жінку. Ось, ну, ось, починаючи з минулого року і сьогодні, я став редактором білоруської газети тутейшої, називається «Енаруні». Так само зайнявся білоруським книговиданням. Це не тільки з таких високородних метод, а й для того, щоб підтримати, так сказати, матеріально самого себе. Так само почали писатися вершы новага пляна на заканчэнне олег мінкін прачытаў свой новы верш які по-мойму цалкам мог бы быць напісаны ў восьмидесятые што зрэшты не зніжае ягоныя вартасці але толькі абвастрае нашее пытанне верш прысвечаны вядомаму праваабаронцу і палітычнаму вязню мехасюку кабаку под муром таго самага механічнага цеху дзе кукабака вырабляў пратэзы Штогод у траўні зацвітаў куст бэзу, сарамліва затуляючы з чарнелую цэгу. Такой нязвыклай і такой сірочай была сярод шкла, бетону і зялеза лілёвая кветень квітучага бэзу, што кукабака адводзіў вочы. На тэрыторыі, абнесенай дротам, квітучага бэзу лілёвая кіпень здавалася кукабаку дзівосным выкапнем нейкай недарэчнай забытай пяшчоты напэўна у кукабакаў задушны закутак той хто не церпіць ніякага лішку дадаваў штогод пяшчоты крышку каб яшчэ яскраві адцяніць пакуту калі казаць пра натхненне якое не прыходзіць або пра патрэбу замест вершаў зарабляць грошы на пражыццё гэта ўсё можа вытлумачыць змаўканне асобнага чалавека які перастаў быць паэтам але гэтым нельга растлумачыць з'яву калі казаць пра тое што ў юнацтве шмат хто піша вершы але са сталасцю перастае гэта таксама не тлумачыць з'яву бо гутарка ідзе пра прафесійных паэтаў якія пераканаліся ва ўласным прызванні Апытаныя намі паэты сталіся аўтарамі вершаў для песень Касі Камоцкай і новага неба. Глёбус, бабкоў, сыс. Засинаю і знов засинаю, бо надії ніякої не маю, бо надії ніякої не маю, і нічого в житті не тримає, нічого в житті не тримає, і нічого в житті не тримає, пані рає душа, пані рає. грамоцкая спявачка пакалення паэтаў якія перасталі пісаць вершы мяркуе што ва ўсім вінаваты і паэтычны час ну як сказал гробус что вершы пішуцца у маладосці напэўна яны ўжо сёння адчуваюць такімі дастаткова маладымі на жаль не пішуць але я лічу что это все звязана с тым что зараз зусім не паэтычны час а зараз мне здаецца вершаў не піша амаль што ніхто вельмі шкада что зараз не піша то Татьяна Сапач, я думаю, что это связано с тем, что она живе не на Беларуси, а все ж таки у Вильни, у Литве. Мне вельми шкода, что не пиша СИС, что не пиша Глобус, потому что все ж таки это поэты такого узровню, что тексты нынешних, так бы мовить, <laughs> молодых поэтов не идут, на жаль, ни у якое поравнание тым, што было напісана і як вершы і як адмыслова для мяне як тэксты. Найбольш верагодным з усіх адказаў асабіста мне уяўляецца тое, што Олег Мінкін сказаў пра страту адраджэнскага ідэалу. Па сутнасці нашыя паэты кінулі пісаць вершы менавіта ў часы атрымання краінай незалежнасці, калі над парламентам залунаў бел чырвона-белы сцяг. Ідэал палітызаваўся і здзейсніўся, гэта значыць прапаў паэты якія выспельвалі яго на працягу 80-х адчулі што ім няма пра што пісаць выходзіць яны таксама палітызаваліся выходзіць палітызавалася самая энергія якой яны напаўнялі свае вершы пра каханне пра смерць і пра чорную котку якая танчыць на кухонным столе нейкі час здавалася что з адыходам гэтых паэтаў у беларускай паэзіі утварыўся поўны вакуум аднак ужо сёння сітуацыя нібы перафармоўваецца ў іншым выглядзе это ўжо не паэзія пакалення а россы адзінак рост вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец ініцыяваны нашай нівай дзень мовы другога лістапада мусіць паўтары нагадаю, што ў гэты дзень усе, хто падзяляюць клопат пра лёс жывога беларускага слова, будуць казаць, пісаць, чытаць і слухаць толькі па-беларуску. Тым часам рэдакцыя нашай нівы збірае водгукі і ўражанні чытачоў пра тое, як яны правялі свой дзень без чужога слова, якія мелі праблемы, што засмуціла і што ўзрадавала. Некалі гэтыя водгукі складуцца ў белую кнігу мовы сталы аўтар нашай перадачы міцер бартосік быў вымушаны перанесці свой дзень мовы з другога лістапада на іншы дзень другога снежня як вядома нас чакае другі ў нашым нацыянальным жыцці дзень мовы і далёка не першы ў маім асабістым жыцці не здолеўшы вытрымаць моўны пост месячнай даўніны бо знаходзіўся тады сярод сваіх літоўскіх сяброў я наважыўся адкласці яго да вяртання дадому на і сваё ўзыходжанне на борт вагона беларускай чыгункі як народны бераг я вырашыў адзначыць ветлівым замаўленнем шклянкі гарбаты мяне не столькі збянтэжыла тое што маладая правадніца мяне не зразумела колькі яе рэакцыя на саму наяўнасць беларускіх гукаў у роце маладога пана ў капелюшы парушыўшы пост я паўтарыў сваю замову па-ангельску але гэта яшчэ больш раззадорыла дзяўчыну Нахабна і з усмешкаю гледзячы ў мае вочы, яна пераможна сказала фразу, што паспела ўжо мне парадкам надакучыць за тыя гады, што я пражыў у суверэннай Беларусі. Гаварыце нармальна. Колькі разоў мне прыходзілася загаварваць нармальна, я не памятаю пра ўсё, што звязана з уласным прыніжэннем, стараясься хутчэй забыцца. Ты ж транспарант разверні. Гэтым яна мяне завела гарбаты да яшчэ з цукрам захацелася мацней. Варыянтаў было няшмат. Альбо наладзіць экскурс у багацці родныя мовы, альбо знайсці перакладчыка. Я выбраў другое, накіраваўшыся да начальніка цягніка. Я знайшоў у яго праз тры вагоны. Сярод эсвэшных выгодаў вальяжна аблёгся малады класічны жыт, масіўны чарнавокі кабальера з бакенбардамі. Дзень добры, я журналіст з літвы, вельмі люблю вашу краіну, пачаў я, падключыўшы нярускі акцэнт ды выняўшы сваю акрэдытацыйную картку. Пульхная лінівая рука запрапанавала прысесці. Вось паспрачаўся з сябрамі на энную суму, што ў вашай краіне буду размаўляць толькі па-беларуску і абыдуся без праблем. Ды не паспеў сесці ў цягнік, як пачаліся праблемы, густое брыво начальніка цягніка зацікаўлена прыўзнялося. Пасля майго кароткага аповеду ён асабіста захацеў выступіць у ролі перакладчыка і ўзняўся з канапы. Ідучы праз тры вагоны, ён, відаць, яшчэ больш прасякнуўся маёй моўнай праблематыкай. Далей я толькі стаяў і насалоджваўся якасцю перакладу, які гэты жыдоўскі чалавек наладзіў, як высветлілася для тыповай расейкі і з экскурсам у закон аб мовах і з каментарамі пра гонар беларускай чыгункі ды іншымі вачыма зарубежных гасцей паабяцаўшы ёй працягнуць урок пасля рэйсу начальнік выпаліў вядомую кіношную фразу гарбаты гэтаму чалавеку я сказаў гарбаты цікава што гэтая гарбата была адзінаю хто прадстаўляў у канфлікце ўласна беларускі этнічны бок а был не другий день месяца. Але потрапивший у человечий вир Менского вокзалу, я слыхом абсолютно межволи улавливал фразы, на якие хотелось обворочиваться. «Михась, почакай!» — некому крикнул хлопец с гитарою. «Тенема белорусской деловой», — запытал селки Аскерки, презентабельный человек у золотых окулярах. «Чуешь, я уже на вокзале!» — кричит некому девчина в телефонную слухавку. «Одно шкода, что не мне!» Можа сапраўды не я адзін адкрыў секрет, што ніякі гэта не дзень мовы, а дзень барацьбы з хамствам. Наколькі нечаканы паводле сцэнара настолькі ж вясёлы паводле вынікаў. З хамствам, з якім як і з курэннем змагацца раз на месяц бескарысна, а самае галоўнае не цікава. Mm-hmm. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.